عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير كما تو بيداش إمام الطبراني وصومي ديال المعجم الكبير وسيدوس إمام سبنوسي لأسد عبد الله بن مسعود ركو من أحب أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر fa in kana yuhibbu al-qur'ana fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu wa rasulahu kaže Abdullah ibn Saud ako hoće neko da znade ili da bude od onih da li voli Allah i njegovog poslanika pa neka kaže pogleda gdje da pogleda ako voli Allahu knjigu Kur'an, pa znaj dobro, kaže da on voli Allah i njegovog poslanika. kad počne Arabska liga, braćo moja draga, sastana, konferencija, kad počne, znate šta uradi? Odpočinju je najboljeg kariju u toj zemlji dovedu da im uči. Da im prouči ašare. Ti bi rekao ovi ljudi, što kaže naš svijet, ne ustaju sa kožici ili postekije. Daleko od toga. Farsa samo. I da, danas je. svaka manifestacija čak u ovoj zemlji odmah ti dovedu neko ti prouči neke ajete, je tako? Fin glas, ti bi rekao, mašalo, svi ovi voli Allah, njegova poslanika voli Kur'an. A daleko su od Kur'ana. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة